Pirmoji Samuelio knyga, 20 skyrius. Dovidas, pabėgęs iš Ramos Najoto, atėjo pas Jehonataną ir klausė, ką padariau, kuo nusikaltau, kuo nusidėjau tavo tėvui, kad jis ieško mano gyvybės. Jis jam atsakė, Dieve gink, tu nemirsi. Štai mano tėvas visais reikalais tarėsi su manimi. Kodėl jis šitą reikalą slėptų nuo manęs? Taip nebus. Dovidas atsakė, tavo tėvas gerai žino, kad aš radau malonę tavo akise ir galvoja, Jehonatanas to neturi žinoti, kad nesisielotų kaip viešpats gyvas ir gyva tavo siela, tarp manęs ir mirties tik žingsnis. Jehonatanas atsakė Dovidui, padarysiu viską, ko trokšta tavo siela. Dovidas sakė Jehonatanui, štai rytoj stos jaunas menulis. Aš turėčiau su karaliumi sėdėti prie stalo Leisk man eiti ir pasislėpti laukuose iki trečios dienos vakaro. Jei tavo tėvas pasigės manęs, sakyk. Dovidas labai prašė manęs leisti jam eiti į savo miestą, bet liejų, kur jo visa šeima aukos kasmetinę auką. Jei jis sakys, gerai, tai tavo tarnas bus saugus, o jei jis labai supyks, tai žinok, kad jis yra numatęs piktą. Suteik malonę savo tarnui, nes tu sudarei sandorą su manimi prieš viešpatį. Bet jei aš nusikaltau, tu pats nužudyk mane. Kam tau mane vesti pas savo tėvą? Jehonatanas atsakė, taip tau nenutiks. Jei sužinosiu, kad mano tėvas yra numatęs tau piktą daryti, kodėl tau nepraneščiau? Dovidas klausė Jehonotano, kas man praneš, jei tavo tėvas rūščiai tau atsakys. Jehonatanas atsakė Dovidui, eikime į lauką. Juodu išėjo į lauką. Jehonatanas tarė Dovidui, Viešpats, Izraelio dievas, te būna liudytojas. Jei aš rytoj ar poryt sužinosiu iš savo tėvo, kad jis tau palankus ir nepranešiu tau, tegul viešpats padaro man tai ir dar daugiau. Jei mano tėvas sumanės piktą prieš tave, aš tau pranešiu ir tave išsiųsiu, kad galėtum būti saugus o viešpats bus su tavimi, kaip jis buvo su mano tėvu. Ir tu, jei aš būsiu gyvas, parodyk man viešpaties gerumą, kad nemirčiau. Ir netimk savo maloningumo nuo mano namų per amžius, kai viešpats išnaikins visus Dovido priešus žemėje. Taip, Jehonatanas sudarė sandorą su Dovido namais, sakydamas, viešpats tet keršė visiems Dovido priešams. Jehonatanas dar kartą prisiekė Dovidui, nes mylėjo jį kaip savo sielą. Tada Jehonatanas tarė, rytoj jaunas menulis tavęs pasiges, nes tavo vieta prie stalo bus tuščia. Po trijų dienų sugrįžk ir eik į tą vietą, kurioje buvai anksčiau pasislėpęs, ir atsisėsk šalia Ezelio akmens. Aš paleisiu tris strėlės į tą pusę, lyg šaučiau į taikiniai. Tada aš pasiūsiu berniuką atnešti strėlės. Jei sakysiu berniukui, Strėlės guli šiapus tavęs, surink jas. Tuomet tau negresia pavojus, kaip viešpats gyvas. O įtarsiu jam, strėlės guli už tavęs, tada eik, nes tave išsiunčia viešpats. O dėl mudviejų pasižadėjimo, tai viešpats bus tarp tavęs ir manęs amžinai. Dovidas pasislėpė laukuose, Jauno menulio dieną karalius atsisėdo valgyti. Karalius, kaip paprastai, atsisėdo į savo vietą prie sienos. Jehonatanas atsistojo ir Abneras atsisėdo šalia karaliaus, o Dovido vieta liko tuščia. Saulius tą dieną nieko nesakė, manydamas, kad Dovidui kas nors atsitiko ir jis yra susitepęs. Bet kai Dovido vieta buvo tuščia kitą dieną, Saulis tarė savo sūnui Jehonatanui, kodėl Jesės sūnus nei vakar, nei šiandien netėjo valgyti. Jehonatanas atsakė Sauliui, Dovidas labai prašė manęs išleisti jį į Betliejų, sakydamas, leisk man eiti, nes mūsų šeima aukos mieste auką ir mano brolis liepia man atvykti. Jei radau malonę tavo akise, išleisk mane aplankyti savo brolius. Todėl jis neatėjo prie karaliaus stalo. Tada Saulius labai užsirūstino ir tarė Jehonatanui, tu iškrypelės ir maištininkės sūnau, Argi aš nežinau, kad tu palaikai Jesės sūnų savo ir savo motinos gėdai. Kol Jėzės sunus bus gyvas, tu nebūsi karaliumi ir neturėsi karalystės. Pasiūsk, kad jis būtų atvestas pas mane, nes jis turi mirti. Jehonatanas atsakė savo tėvui Sauliui, kodėl jis turi būti nužudytas, ką jis padarė. Tada Saulius sviedė jėti, norėdamas jį perdurti, Taip, Jehonatanas suprato, kad jo tėvas buvo apsisprendęs Dovydą nužudyti. Jehonatanas labai supykęs atsikėlė nuo stalo ir nieko nevalgė antrą mėnesio dieną. Jis buvo labai susirūpinęs dėl Dovido, kurį jo tėvas paniekino. Rytą Jehonatanas išėjo į lauką tuo laiku, kuri buvo sutaręs su Dovidu, ir berniukas buvo su juo. Jehonatanas sakė berniukui, bėk, surink strėlės, kurias paleisiu. Berniukui bėgant, jis paleido strėlę. Jam nubėgus iki vietos, kur nukrito strėlė, Jehonotanas šaukė, ar strėlė nėra už tavęs? Ir Jehonatanas šaukė berniukai. Greičiau, skubėk, nesustok. Jehonatano berniukas surinko strėlės ir atnešė savo valdovai. Berniukas nieko nežinojo. Tik Jehonatanas ir Dovidas žinojo, ką tai reiškia. Tuomet Jehonatanas padavė savo ginklus berniukui ir liepė juos nunešti į miestą. Berniukui nuėjus, Dovidas pakilo iš už akmenų, parpuolė veidų į žemę ir tris kartus nusilenkė. Juodu pasibučiavo ir ilgai verkė, bet labiausiai Dovidas. Pagaliau Jehonatanas tarė Dovidui, eik ramybėje, nes mudu prisiekime viešpatės vardu, sakydami, viešpats bus tarp tavęs ir manęs, tarp mano palikuonių ir tavo palikuonių per amžius. Dovidas nuėjo, o Jehonatanas sugrįžo į miestą.